острая брама. Сенсацыйнае этнаграфічнае адкрыццё дзіцячыя могілкі ў Беларусі. Што гэта? Рудымент каменнага веку ці набытак найноўшых часоў. Гэтую тэму абмяркоўваюць удзельнікі сённяшняга выпуску. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец. У сённяшніх рэпартажах з курапатаў чырвонай ніткай праходзіць адна характэрная і загадкавая тэма. Чаму іх, это значыць абаронцаў магіл, так мала. Жменька маладых людзей у намётах дзень і ноч пільнуюць, каб будаўнікі не парушылі святога месца. А дзе тысячы іншых, чаму іх няма? Нават тых, хто дэкляруе сваю далучанасць да абароны курапатаў. Найбольш дапытлівыя і крытычна настроеныя каментатары кажуць пра ляноту сэрца, стому душы або нерэлігійнасць публікі, пра савецкую звычку не высоўвацца. Праўда, прыходзілі ж некалі ў курапаты дзясяткі тысяч, акурат за савецкім яшчэ часам. Супрацьстаялі міліцыі з дубінкамі і газам. Значыць, няма тут спадчыны, а ёсць з'ява апошніх гадоў, менавіта страта эмоцыяў. Вучыць даволі агульна, між тым вынікі зусім канкрэтныя маю на ўвазе і вынікі выбараў ды плебесцытаў деградацыю эканомікі дэмаграфічную катастрофу дапускаю што сённяшняя безэмацыйнасць выкліканая сацыяльнай і нацыянальнай апатыяй аднак прырода яе рудыментарная гэта як здранцвенне перад безвыходнасцю або як псіхічны стан першабытнага чалавека які яшчэ не зведаў эмоцыяў і там, дзе ў цывілізаванага чалавека выяўляецца глыбокая скруха або шчырая радасць у гэтага цёмная пустата. Рудыментарная прырода безэмацыйнасці лёгка прасочваецца і вяртае сучаснага беларуса ў псіхалагічны стан на мяжы каменнага і бронзавага веку, альбо аўстралійскіх абарыгенаў. Нездарма бездухоўнасць параўноўваюцца з дзічэннем вось жа здзічэнне гэта зусім не жаданне забіваць руйнаваць паліць і рэзаць або скажам мацюкацца сапраўднае здзічэнне гэта і ёсць страта эмоцыяў менавіта такую падказку дае нам сенсацыйнае этнаграфічнае адкрыццё зробленае нядаўна мастаком і этнографам дзянісам раманюком гэта унікальны абрад дзіцячых халтураў калі дзеці хаваюць дзяцей, які датрываў у Беларусі амаль да нашых дзён і пра які сёння пойдзе гаворка ў вострай браме. Вострая брама, беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Калі беларусы страцілі эмоцыі, Адам Богданович у сваіх перажытках старадаўняга светабачання напрыканцы паза мінулага стагоддзя кажа пра наступствы надзвычай цяжкога прыгону. Можна дадаць да гэтага не раз гвалтам змененае веравызнанне, палянізацыю з русіфікацыяй, натуральна войны. Усё гэта раз за разам вяртала нацыю ў яе дзіцячы стан. Дзіцячы ў сэнсе неразвіты да гістарычны, той, адкуль паходзяць многія беларускія абрады, у тым ліку і вось гэты дзіцячыя халтуры, ці то гульня, ці то поўны змрок паходжання. Заўважу адразу, што зафіксаваны абрад на поўначы Беларусі. Таму мы зрабілі спробу пашукаць яго карані ў балцкай перадгісторыі. Аднак літоўскія культуролягі, з якімі давялося гаварыць, нічога гэткага ў сваёй спадчыне не ведаюць. Каб разабрацца ў сутнасці абраду, пачнем гаворку з дзіцячай гульні ў пахавання. Ці гульня гэта і што яна можа значыць? Сергей Харыўскі працягвае. Беларускія дзеці здаўна гуляюць у пахаванне памятаю маці распавядала як яна з сяброўкамі яшчэ зусім малыя хавалі лялькі ў садзе рабілі трунку клалі туды розныя фанцікі карункі і закопвалі а аднаго разу падгледзеўшы ў дарослых паклалі ў тое лялечнае пахаванне грошы якія ўзялі ў бацькоў у паваенныя нішчымныя гады гэта была сур'ёзная правіна дзеці плакалі а бацькі перакопвалі сад у пошуках тых пахаваных грошай. Малым я сёстрамі таксама гуляў у гэтую гульню. Ды і сённяшнія дзеці ладзяць сваім лялькам хаўтуры. Мёртвых зазвычай любяць болей за жывых, і таму дзіцячая гульня ў пахаванне ўласных цацак ёсць праявую фетышызму, дзе хочацца даставіць сабе салодкую пакуту ад страты адухоўленага ўжо прадмета. Па сутнасці дзеці заўсёды гуляюць у дарослых. У развітых культурах такія ролевыя гульні ў лекараў і лётчыкаў у краму і цырульню у мамаў і ў вайскоўцаў, а таксама ў пахавання капіююць тыя галіны жыцця дарослых, у якіх дзеці яшчэ не могуць браць самастойнага ўдзелу. Разам з тым яны абіраюць найбольш цікавыя і эмацыйна насычаныя бакі жыцця пахавальны абрад і ёсць менавіта з тых сфераў, дзе драматызм пачуццяў спалучаны з рознымі рытуаламі. Беларускія дзеці, як і іншыя дзеці Еўропы, гуляюцца ў смерць. Розніца ў тым, што еўрапейскіх дзяцей за такія гульні паўсюдна караюць. А ў фінамоўных народаў гэта наогул лічыцца вельмі кепскім знакам, што можа прынесці бяду сям'і пагатоў, па калі дзеці гуляліся ў пахаванне каля дому ці на сапраўдных могілках. З уласнага дзяцінства згадваю падобны досвед. Толькі ў мяне была не лялька, а голуб. Гадоў у 5 на мазырскай гары мне нападкаўся мёртвы шызы голуб. Я паклаў яго ў маленькі стары чамаданчык. Тады такія называліся баннымі і ахоўваў свой скарб ад дарослых. Верагодна, я імкнуўся схаваць смерць, незразумелую і таямнічую, але смерць не ўспрымалася эмацыйна. Гэта быў першы набытак, скарб, штосьці важнае, каштоўнае і прытым маё. Магчыма, тут прысутнічаў і яшчэ адзін матыў схаваць голуба найперш ад сябе навязлівае імкненне закапаць чамаданчык цяпер асацыюецца ў мяне з закапваннем пупавіны або з тым як дзіця імкнецца далёка схаваць сваю дунду памяць пра паходжанне яшчэ жывая ў душы тады як розум спакваля напаўняецца іншым досведам іншага гэтага свету Вось тую памяць досвед таго адкуль прыйшоў і куды некалі сыдзеш і трэба было хаваць Добра запомнілася менавіта безэмацыйнасць таго свету, пра які была тая памяць, што свярбела схаваць ад іншых. Так спакваля я наблізіўся да сенсацыйнага адкрыцця, з якога пачаў сённяшнюю гаворку. Дзяніс Раманюк, мастак і сын заўчасна памерлага этнографа Мехася Раманюка выдаў бацькаў альбом беларускія народныя крыжы. Пра гэта мы неаднойчы гаварылі ў вострай браме збор звестак пра беларускі пахавальны абрад які бацька вёў праз усё жыццё цяпер працяглая сын Аказваецца, што ў гэтай справе можна нападкаць яшчэ вялікае мноства невядомых або забытых сведчанняў. І сёння адна вось такая навуковая сенсацыя дзіцячыя могілкі. Этнаграфічныя адкрыцці прыходзяць выпадкова. Дзяніс бясконца ездзіць па Беларусі, зварочвае з асфальту на гравейку і уважліва азіраецца па баках. Звярнуўшы з асфальту, я стаў важліва азірацца па баках. Справа былі бачныя стрэхі вёскі. Я спыніўся каля свежых разораў і пайшоў да жанчын, што выбіралі бульбу. Ці праўда, што раней у гэтых краях былі асобныя дзіцячыя могілкі. То тут у кожнай вёскі вот такія дзіцячыя магілачкі некалі даўнейшыя. Але то это ўжо даўно было. А чаму дзяцей там вот асобна ну, так так от ну, так знаце як ага. узрослых везлі да касцёла мша была кхенскаваў а дзеці значит яны не грэшныя яны маленькія дзе і за іх імша не не адпраўлялася так вот бралі дзяўчата большинство дзяўчата на ручнікі і панеслі трунку гро на адзін дзіны ты ручнік дзве на дзяўчата і тут так адвёх і панеслі хаваць туды. Пад гроб гэтай ручны Дзяўчыны дзяўчынкі нясуць наперадзе ідуць там хоць чалавек чатырох ці трох спяваюць святыя пісні. І мелавіта маладыя дзяўчынкі ці ма маладыя мне маці не маці маладыя вот такія не бабы старыя. бабы старыя даже і і маладыя жанчыны то не неслі. Только, бо дзеткі ўсё невельчынкі вот так да году годзік ну калі два больше не не хавалі як ужо болі то везлі туды аддалёка а гэтых маленькіх тут так хавалі так дзяўчатка даже і вот которые і ў шосты клас сходзяць і ў седьмой клас вот такія дзеткі неслі гэтыя вот, як хлопчы каты хлопчыкі нясуць і девочки нясуць У маім уяўленні на панараме пыльнай дарогі побач са мною вымалёўвалася групка дзяўчынак у белых строях. Яны павольна рухаліся ў прасторы у чырвані промняў восеньскага сонца пад гукі ціхай памінальнай песні. Набліжаная праекцыя дала магчымасць разглядзець, што іхнія дзіцячыя рукі моцна трымаюць бялюткія ручнікі, на якіх, як на арэлях гайдаецца маленькая труна з немаўлём. Да ўсё даўно не цяперака, это ўжо даўно даўно, а пасля вайны то ўжо не, ўжо пасля вайны, якое дзіця не памрэ, то ўжо язуць. Ну так, ну і ўжо туда, там спецыяльна возле мура адведзена дзецям хаваць дзяцей. Абшукаўшыся ўздоўж поперак, я з цяжкасцю знайшоў два крыжыкі, што захаваліся да сёння. Ад аднаго застаўся толькі вертыкальны слуп і кавалак плоту вакол. Другі ж быў нядрэнна дагледжаны, што сведчыла пра існаванне чалавека, які быў удзельнікам пахавання. Агульны ж стан таго, што магло называцца калісь могілкамі, засмучаў відавочна, што неўзабаве яны знікнуць у гісторыі. Хіба можа падбае пра іх мясцовы святар. Знаце, цяперака ўжо ў нас ёсць продарт ксёнц і ён даже у касцелі аглашаў, што як это так можна, каб такія могілкі ўсё ж такі там хароненыя дзеткі, дзе ў вайну і ўзрослаў пахаваўшы, каб апусціць, каб пазарасталі кустамі. Все-таки некая родная то длинница, есть некие родные. чи дед, там, чи прабаба, чьи дядька, чьи, чьи тетка, должны опековаться и очистить, и он так уже, так запустили. Так он даже, ксенс, просто наракал людей, упоминал им, наракал, ну, что чему так допили, когда это все таки лежать, там око тело человека, пускай оно уже там, может, и прах ляжет только один, ну, а лишь все равно бывший человек. Я прасклаў штатыў прымацаваў фотоапарат пачаў шукаць больш выразную кампазіцыю як самыя каштоўныя знаходкі выняў і схаваў у асобную кішэню адзнятую стужку і тыктафонную касету з запісам думаючы пра тое як нечакана атрымаўся фантастычны працяг альбому майго бацькі нехася раманюка беларускія народныя крыжы Дяніс Раманюк распавёў пра сваё адкрыццё ў першым набліжэнні. Як вы заўважылі, адбылося яно, калі ў вёсцы капалі бульбу. З таго часу дзяніс колькі разоў наведваўся ў тыя мясціны і прывозіў новыя факты і ўдакладненні. Аднак абета з суседняй вёскі распавяла, што дзіцячыя пахаванні ладзіліся яшчэ ў 60-тыя гады і што толькі на яе памяці такіх было тры дзясяткі. А пачалася традыцыя ў пракаветныя часы. На самых дзіцячых могілках ледзьве ўгадваюцца не больш за 10 магілак. Яны безыменныя. Простая арытметыка дазволіла дзянісу сцвярджаць, што хавалі тут адно на адно і што ляжаць на гэтым лапіку зямлі парэшткі соцень дзяцей. Іх не адпявалі, не рабілі памінальную вячэру, не прыходзілі сюды на дзявяты дзень старыя кабеты тлумачаць тое тым што гэта ж дзеткі яны аканёлкі вы паляцелі звярніце ўвагу у гэтым параўнанні з анёлкамі гучыць не матыў замілавання або шкадавання дзеці такія ж бескарысныя як і анёлкі таму яны самі сваіх і хавалі хлопчыкі неслі хлопчыкаў а дзяўчынкі дзяўчынак дарослыя нібыта і не спрачыняліся да тых хаўтураў Падкрэслю, што з'ява гэта чыста беларуская і аналягаў ёй, як зрэшты нашай безэмацыйнасці няма ў суседніх культурах. Аналягі знаходзім на мяжы каменнага і бронзавага веку, альбо ў тых плямёнаў, якія ўсё яшчэ жывуць у першабытным стане. Вось тыя сведчанні, якія дзеля аналогіі сабраў Сергій Харэўскі. Па-іншаму глядзяць на гульні ў архаічных супольнасцях. Там гульня для дзяцей прыцягвання іх да працоўнай дзейнасці. Яны рана сталеюць і становяцца самастойнымі. З-за таго ролявых дзіцячых гульняў у народаў, што вядуць першабытны лад жыцця, няма. Малыя індзейцы, папуасы ці аўстралійцы бяруць удзел у паляваннях, шукаюць пладоў, удзельнічаюць у рэлігійных і пахавальных цырымоніях. Дзіцячы і дарослы свет для іх непадзельны. Адзіным табу для дзяцей, да часу іхняй ініцыяцыі. Ёсць удзел у таемных мужчынскіх таварыствах і, натуральна, сексуальнае жыццё, хоць і яно не ёсць для іх таямніцыю. Дзіцячы і дарослы светы разыходзяцца разам з паглыбленнем падзелу працы і ўсталяваннем класычнага патрыархату. Месца чалавека, малога ці старога, наўпрост залежыць ад ягонай вартасці як працаўніка У гэтым сэнсе немаўляці нямоглы стары не вартая вялікая увагі. Сведчанняў пра адмысловыя дзіцячыя пахавальныя цырымоніі, то бок, калі дзеці насамрэч хаваюць дзяцей вельмі мала. Гэткія абрады былі ў плямёнаў квакіютль і тлінкнітаў у брытанскай калюмбіі. У індзейцаў піма і папага ў Каліфорніі, у горнага народа Яо у Лаосе, у некаторых народаў цэнтральнай Афрыкі, словам у архаічных культурах. Разам з тым, гэта народы з развітай касмалёгіяй, рэлігіяй і рамёствамі. Абыякавасць жа да самых малых ёсць адлюстраваннем таго погляду, што яны малыя, не прыносяць карысці, рэальна плёну працы. І, адпаведна, малымі мусяць займацца малыя. Але гэта наўпрост пярэчыць хрысціянскай маралі, бо дзіця мае душу яшчэ ў матчыным улоне. Падобны звычай існаваў і ў афранцыі, праўда, у 13 стагодзе. Святар дамініканін Эціен Бурбонскі пісаў, што ў аколіцах Леону у мясцовасці Навіль існуе гай, куды сялянскія дзеці носяць хаваць немаўлятаў ці памерлых ад хваробаў дзяцей. Да таго ж на дрэвах яны развешвалі іхныя пялюшкі. Гэты звычай выклікаў абурэнне ў каталіцкага святара. Ён пераканаў тамтэйшых земляўласнікаў секчы гай і спаліць дрэвы на тых неачыстых, на ягоную думку магілах. Можна меркаваць, што на мяжы неаліту і бронзавага веку гэткія абрады існавалі паўсюдна ў свеце. Сергей Харыўскі распавёў пра тое, чаму беларускія дзіцячыя пахаванні нельга разглядаць як гульню. Тут больш дарэчы сацыяльнае вымярэнне, калі дзеці выступалі ў ролі пэўныя сацыяльныя групы, не работнікі, не сталыя, тыя, што яшчэ не сталі. Могуць быць і іншыя паралелі, прычым не абавязкова такія самыя паводле абраду. Скажам, у тыбеце бутанцы пакідалі целы памерлых дзяцей на корм птушкам. А старажытныя скіфы хавалі сваіх герояў, расчляняючы іх, каб тыя не маглі вярнуцца ў свет жывых. Такіх прыкладаў мноства і сведчаць яны ўсё пра тое ж неэмацыйнае стаўленне да смерці, пра погляд туды у спракаветце, дзе не было яшчэ чалавека радаснага і скрушнага, а быў надта падобны да жывёлаў, яшчэ неаддзельны ад іншага жывёльнага свету. вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Дзіцячыя халтуры ў Беларусі, чым не метафара два стагоддзя якое стала найвялікшым выпрабаваннем людзей на дзікунства і безэмацыйнасць. Цэлае стагоддзе здзяцінілае чалавецтва хавала свайго мёртвага голуба, зрабіўшы яго вобразам міру пасярод бясконцых вынішчальных войнаў. Курт Вонегуд піша пра крыжовы паход дзяцей, Алеся Дамовіч згадвае дзіцячы фашызм. Уильям Голдынг распавядае пра выспу, населеную хлопчыкамі, у рамане валадар мух разважаючы пра дзіцячыя пахаванні я спрабаваў вырашыць адну праблему што гэта чысты рудымент дзікунства у закінутай беларускай вёсцы ці знак адкату характэрны для той чалавечай супольнасці да якой мы сябе залучаем дылемы не атрымалася абодва варыянты адказу апраўданыя па-першае гаворка ідзе зусім не пра адну і зусім не пра закінутую вёску а пра самую што не ёсць магістральную беларускую тэрыторыю днямі стала вядома што і яшчэ сям там такая практыка мела месца да нядаўняга часу па-другое усё мінулае стагоддзя на нашай зямлі толькі і займалася тым што руйнавала знакі і сімбалі веры хрысціянства і культуры а менавіта яны адказваюць у людстве за эмоцыі. Зрэшты, гістарычна ў нас гэты адкат у першабытную сведамасць пачаўся відаць пасля паўстання касцюшкі і далучэння Беларусі да рассеі. Усе лепшыя арыстакраты духу выехалі або былі забітыя. Далей з імі арыстакратамі гісторыя гэта бясконца паўтаралася, а народ у обливали помыями братние могилы паўстанцаў каліновскага напроч забылі пра масавыя пахаванні часоў першай сусветнай неактуальна пра безэмацыйнасць сведчаць і сталінскія катаванні і расстрэлы і курапаты па ўсёй беларускай зямлі безліч масавых адно на адно і прытым безыменных пахаванняў расстрэлы паэтаў у 37 Урэшце і сённяшні наезд на тыя магілы з рацыянальнымі нібыта вытлумачэннямі пра кальцавую дарогу, хіба гэта не тая самая безэмацыйнасць. Яно то ясна магілы, але ж дарогу будаваць трэба. Так і просіцца на язык просценькае параўнанне. Кальцавая дарога на мяжу каменнага і бронзавага веку, у за мараль, за чалавечнасць, за духовность. Гэта быў чарговы выпуск аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца Вострая брама.